hagati aho bagenzi bacu baciye mu bibanza bitandukanye mu gisagara cya bujumbura baraba abantu bari barakurikiza impanuro zo kwikingira na mugambwe sangwe padere ngugiye guha amajwi washyizwe imbere n'umugambwe sende devudede mu matora y'umukuru w'igihugu umukuru w'uyu mugambwe akaba yabishikirije zijyanye n'amatora no kwirinda guhendwa n'abanyepolitike ako kamo ni ak'umushyikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru kuri uwa mbere mu ruganda rwo gukaririza ubwenge abamenyeshamakuru ku bijyanye no gukurikirana amatora ku bw'umushyikiranganje Frederic Nahimana inyuma y'amatora amenyeshamakuru bategerezwa gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'imigambi abitoza bemereye abanyagihugu mu myiyamamazo y'amatora nawe utazi ko uburundi bwimirije amatora ategekanijwe kuva mu kwezi kwa rusama mu na mirongo ibiri murazi kandi ko uruhara rw'abamenyeshamakuru mu bihe nk'ibyo by'amatora ari ntangere kuko ari mwebwe hanini mubwirizwa gutanga umuco mukaba n'ibyabona bidasobwa mu kwerekana ingena amatora azoba ariko aragenda agenze neza muzobishimirwa agenze nabi naho nyene muzobyitirirwa tukaba rero tubasabye guharanira uburenganzira bw'abanyapolitike abenegihugu abitoza imigambwe mu gutanga amakuru ku isemo yose amatora azobashitseko mu gihe cy'imbere y'amatora abamenyesha amakuru musabwa kwigisha abenegihugu ibijyanye n'amatora mu gufasha kumenyekanisha imigambi y'abitoza kugira ngo abenegihugu bayimenye bazokwitorere iyo babona yobagirira akamaro kandi mwirinda kubahatira gutora iyo mugomba kubatora mugerageze kurwanya ibihuha n'isago amatora amaze kurangira naho nyine mubwirizwa gukurikirana neza mukamenya ko mu bitoje abatsinzwe bashizeho intahe ishira mu itangazo rya somwe n'uburongo uyu mugambwe sangwe pade yakuriwe wa mbere avuga ko umugambwe ah, aserukira uh, ushimishwa n'iyemezwa ry'intonde zose zawo z'abitoza ku rwego amateka mu matora yimirije akavuga kandi ko mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije abanywanyi b'uyo mugambwe bazoha amajwi umukandida w'umugambwe SNDD-FDD Gaspar Ntirampeba ahamagarira abanywanyi b'uwo mugambwe guhagararira amahoro n'umutekano muri ibi bihe by'amatora kurikire Gaspar Ntirampeba arongoye umugambwe Sangwe Padera abanyamigambwe mu budasa bwabo baririgwana baravugana nogira ndi ese iyi ntambwe turi ko yobandanya gushikaho bukera mu kwa gatanu amatora nyezina akaba kandi nta nkeka bizokunda bisaba rero yuko abantu bihanganiranira nibyo twigisha hanyuma amakosa hirya no hino abantu bagumara abantu uwo vyiyatse ahanwe ku giti ciwe mugabo imigambwe itari kwiracafuzanya canke ifatana ukutari abanyamigambwe duhereye kubitoza ku nzego zose bofatana mu nda bakabona yuko gikorwa bagira bajemwo atari ico guhezanyayo ari ico kubaka uburundi abantu nibabandanye babumbatiye amahoro n'umutekano kuko ivyo bitariho n'aya matora ndashoboka ku bijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu umugambwe sangwe pader ushikirije abarundi n'amakungu yuko amajwi y'abanywanyi bawo indemesha za pade bazoyahunda uwashizwe imbere n'umugambwe CNDD-FDD ngo wawubere umukandida mu itora y'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye muri politiki nyene urunanikira Burundi ruragiriza umugwi ujeje gutegura amatora Seni ko nyanze zimwe mu ngingo zijyanye no kwiga amadosiye bazo kwitoza mu matora mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru urongoye ugorunani yavuze ko batangazwa no kubona dosiye z'abakandida b'ugorunani mu matora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine zitemerewe mu gihe babona ko zari zikwije ibisabwa ku bw'ugorunani haroyize baricako avuga ko imvo zatumye izo dosiye zitemegwa zitisunze amategeko obaniyo nkuru kubw'umukuru w'urunani kira Burundi umurwi ujeje gutegura amatora Seni ngo wagirije ubwo runani ko abatanze amadosiye ngo bazokwitoze mu matora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine batari babifitiye ububasha ivyo Aloise barica ko arurongoye avuga ko bidafashe uravye ivyo yavuze ko yahanse intonde z'abo kwitoza mu rwego rw'abashingamateka bakira Burundi ngo ari ukubera intonde zatanzwe n'abantu badafise ububasha ninde atanga ububasha bw'abatanga intonde mu maseni cyangwa mu masepi hari perezida utwara urunanikira burundu nanje akaba anyemera perezida wa seni anyandikira nka reprezentare gare bakira burundu ku n'uko ku ntonde z'urwo runani hoba hariko ko tugasanga senishaka kwinjira mu itunganwa ry'imigambi inani atawubasha bifitiye uwo munyepolitike yagiriza abajejwe intwaro mu ntara zimwe zimwe ko binjiriye kandi imigwi sepi mu kazi kayo ubwa mbere wabura amatara ntahuriye n'umugwi seni na sepi n'abantu babiri batigera bahura kuko ntabatwara noneho intara zose abaserukira urunanikira burundi baratwaye impapuro zibagena kwa ba buramatari n'igihe buramatari inayo yari kuba afise uruhusha rwo kubwira sepi amaze kubona muri sokeretare bakamuha urupapuro rw'userukira urunanikira burundi mu ntara yari guca abwira sepati ubu nabibonye noneho rero nta n'ibyo yababwiye kira noneho nta n'ububasha yari avuze kubibaza naho biri uko urwo runani ngo rujya kwitabira amatora yose urakoze Oben niyo nkuru w'umukuru w'umuguje cyo gutegura amatora seni yemeye ko twomusaba umubonano kugira azogire icyo ashikirije inama isumba ku zirenze ko iminota mirongo itatu n'itanu hano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu abantu bashika kuri batandatu nibo baraye bashikanywe na ruseha baniha mu ihoteli iri ku mugwa mukuru wa kirundo ku mugoroba w'uyu w'imana bavuye mu gihugu cy'u rwanda abandi bashika icyenda baraye ku rubibe rwa gasenyi muganga jejwe amagara y'abantu mu ntara ya kirundo akamenyesha ko abashikanywe ah, muri icyo kibanza ari mu ntumbero yo kugwanya gukwiragiza ikiza ca corona bakaba bategerezwa kwibako mu gufungura n'ibindi n'inkuru tubaza Abraham Safari abantu bashika batandatu bagizwe n'umugabo umwe abakenyezi bane n'umwana umwe abo bose bakaba bari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kuyu w'Imana mu gatondo nibo baraye bashikanwe ku mugoroba w'uyu w'Imana nyene mu ihoteli iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo mu kuba bararindiriye ko bashikanwa mu miryango yabo hamwe bosangwa bakomeye aho ni mu ntumbero yo gukinga irandagata gikiza coronavirus kimaze iminsi kibica bigacika ku isi no mu gihugu cy'u Rwanda hakaba hamaze kuboneka abantu bantu bivugwa ko barwaye iyo ndwara nk'uko ibinyamakuru byaho bibivuga amakuru duhabwa na muganga ajejwe amagara y'abantu mu ntara ya kirondoro w'inzitunga ngo aho bumviye ko hariho abarundi bavuye mu gihugu cy'u rwanda ngo baciye barungika imodokari ya rusehabaniha yo mu karere k'ubuvuzi ka busoni ija kubatora kandi ngo gushika ubu abo bantu nibo bategerezwa kwiba ko aha twavuga ku bijanye no gufungura n'amafaranga y'ihoteli bashikiyemo igihe twashika aho baraye bacungerewe n'abapolisi kugira ntihagire uwusohoka basohoka batumenyesha ko kuva kuyu wa mungu atacu bararonka bashira munda nda aha muganga arongoye amagara y'abantu mu ntara ya kirundo akaba yamenyesheje ko icyo kibazo bakivuganye na batari w'intara ya kirundo ngo barondere uwoza arabafungurira ariko bakazoba ari bo bazomwirihira naho nyene nabo bavuga ko ataburyo bafise bo kuriha ihoteli n'ibifungurwa by'iminsi cumi nine nkuko bitegekanijwe ayandi makuru dukura muri commune ya Busoni atanzwe na mustanteri wa commune Albert Hatungimana yemeza ko hariho n'abandi barundi bashika ku icyenda baraye ku mupaka bakaba bahashyitse ku mugoroba w'uyu w'Imana baba abo batandatu baraye mu ihoteli mu Kirundo baba abo icyenda baraye ku mupaka bose binjiye baciye mu nzira zemewe n'amategeko ariko abashatse gusubira inyuma mu Rwanda babonye ko batemerewe kubandanya i Burundi mu Rwanda naho bakaba baciye babankira mu gihe bari bamaze kurekurirwa gusohoka igihugu cyabo twashatse kumenya niba abo bandi icyenda bazoshikanwa mu mahoteli cyo kimwe n'abo ba mbere canke naho niba bazojanwa ahandi buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi akaba yatumenyesheje ko ari mu nama mu Kirundo Abramu Safari ku radio Isanganiro urakoze safari tugume muri ico gisata bibanza bimwe bimwe bihuriramwe abantu benshi nko ku mashure canke ku bituro by'amabus barakaraba n'amazi n'isabuni imbere yo kwinjira abantu basanzwe bahakorera bagashikiriza ko ari mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca corona nkuko babisabwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida naho biruko hari n'ibindi bibanza iyo ngingo batarayikurikiza nkuko honera muco yabibonye uciye ku bibanza bitandukanye bihuriramwo abantu benshi nko ku ishuri bita lycée du Tanganyika riri muri zone Buyenzi hari bombo imbere y'umuryango wo kwinjira abanyeshuri baho bakavuga ko ryubatswe kuva hatanguye kuvugwa umugera wa coronavirus ucinjira naho ku ishure ry'abikira Saint Michel Archange riri muri zone bwiza ubona ne amazi n'isabune sœur Denise Nizigimana arongoye amashuri mato mato kuri iryo shure akavuga ko ari mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca coronavirus turaca mu mashuri ku ishuri ku ishuri turabwira abanyeshuri yuko tutazosubira kuramukanya mu ntoki kandi turashira amazi n'isabuni ahantu hose mu bibanza byo kwinjira no gusohoka no hagati na hagati imbere y'amashuri barakaraba binjiye hanyuma iyo bagiye ku kazu ka sugumwe naho ne bagakaraba iyo bavuye gukina barakaraba umwana wese naho yoba akoze hasi acaja gukaraba ku miryango itandukanye y'isoko bitiriye kutebu riri muri zone ngagara imbere yo kumwereka aho ashobora gukaraba ingingo yo gushira amazi n'isabune imbere y'ibibanza bitandukanye zikaba zafashwe mu gihe ubushikanganji bw'amagara y'abantu bwamenyesheje ku buryo bwiza bwo kwirinda ikiza ca coronavirus ari gukaraba gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune urakoze muco abimba Butare bose na cyane cyane ubw'inzahabo muri komine butihinda y'intara ya muyinga ngo babwirizwa kumenya ko uwimba adafise uruhushya azofatwa mu nama n'abakora icyo gikogwa muri iyo komine ku munsi wa gatanu urongo umutekano mu ntara ya muyinga yagabishije abo bantu umushyikirangange w'ubutare n'agataka nawe akamenyesha ko uzofatwa acishije ubwo butare ku mpande azohanwa bikomeye n'inkuru tubaza Mihaye Kanyange mu gikorwa cyo kwimba ubutare muri rusange canke inzahabu ngahi mu ntara ya Muyinga ngo kibwirizwa mu muco kugira ngo ntihabe ubutare bugurishwa mu kinyegero arine manira barusha arongoye intara ya muyinga akabona ko nawe nyine yari kuronswa ibishowe mu banki nkuru y'igihugu burya natwe tuba dutwara intara boza baraduha kopi y'ibyo batanze kugira ngo natwe ni nka mwagira komparezo babika ibyo baduhaye bihuye n'ibyo babahaye kugira ngo hajye haraba kompanizo kuri viterefite urongoye igipolisi muri iyo ntara jehome ntibibogora akagabisha uwo wese yimba ubutare ataruhusha afise intumbero nyamukuru intumbero y'amakuru ugena yumvise numvise yuko ari ukwegeranya umwimbi wose ushoboka atagatakaye nta majambo menshi umwasi w'igihugu turazi ukuntu tumufata umushikiranganji kuko ibibazo byariho byari byinshi barabibajije umuntu wese azi ko atasabye uruhusha adafise uruhusha babibujije babyumvise barabivuze kuva kera umuntu tuza guhurira iyi nyuma cyangwa bamwe bagenda ngo gurura uwo kazi kiwe muri iyo nama yo ku munsi wa gatanu kome manirakiza umushikiranganje w'ubutare n'agataka ati nihakore abafise impusha kugira ngo ntihasubire gufatwa ingingo y'ukubahagarikira ibikorwa ntidukeneye utetero ucika ibanye nkuru y'igihugu yuko niyo tuteye kwa maso mu byerekeye amafaranga mvamakungu hari abantu bimbagura hirya no hino batagira impusha banyamuyinga sinzi ko mwibuka igihe nyine cy'ubuyobozi w'igihugu yugara ikiringo cy'amezi atatu sindabipfuza ko bisubira kuba abimbagura abimba ni abantu bazwi kandi ibinogo bibwiza gufurirwa bahejeje kwimba aha nka cyangwa se abaradiminisitirasiyo n'abagejeje umutekano dukorane twese abo bantu tubwiza kuba amata ntibikunda ingingo nk'iyo ikaba yari yafashwe mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani buraca bugacana ayandi mu nkino uca n'ayandi y'inkino yo kuri uno wa mbere tubabwira ingena mu rukino gwa karate umukanda w'ibaragirabura ari wo wonyine utangwa n'ishyirahamwe ry'urukino gwa karate mu burundi mu gihe yindi yose itangirwa mu mugwi abakina urwo rukino barimwo bishyikirizwa n'uburongo y'igisata cy'abahagarikizi mu ishyirahamwe ry'urukino gwa karate mu burundi Reverien banze ndore ashikiriza ko umukinnyi w'urukino gwa karate amaze kuronka umukanda aba uburenganzira bwo kwitaba amahiganwa atandukanye hamwe no kwivuna mu gihe aguye mu mutego w'abagizi ba nabi ido na jean marie vianney ndakumana Imikanda itandukanye y'urukino rwa karate itangirwa mu migwi abakarate kabakiniramo aho ugeze ku rugero rwo guhabwa umukanda w'ibaragirabura ari wo wonyene utangirwa mu ishiramo ry'urukino rwa karate mu Burundi nkuko Reverie Banze Ndore arongoye igisata c'abagarikizi mu ishiramo ry'urukino rwa karate mu Burundi abishikiriza mu gutanga sentire ayo masentire bita makiyo ni president cyangwa entraîneur wa club ashobora kuyimuha sentire noire ni federation ya karate iciye kuri Direction Technique Nationale nibo bashobora gutanga ayo magrade waramutswa igisata cy'abagarikizi mu ishiramu ry'urukino rwa karate amenyesha ko umukinyi w'urukino rwa karate amaze kuronka umukanda abafise uburenganzira bwo guhiganwa mu mahiganwa atandukanye hamwe no gutabara mu gihe hibonekeje ingorane umuntu afise sentire ararekuriwe yuko ashobora kwiyandikisha muri club ashobora kuja mu mahiganwa ararekuriwe kugenda gutabara nk'umuntu wari ari we wese mugabo ntagende gutabara avuga ngo nuko ari umukahateka runaka kuko muri karate kirazira kwiyemeza karate itwigisha kwicisha bugufi mu karateka rero agiye yiyemeza ngo ngiye gutabara kubera ari umukarateka mu gihe bishitse agace asanga abo bantu bafise nk'ibigwanisho bakamwitanga bakamwivuna muri icyo gihe nagateka k'umukarateka kaba gahungabanye kuko bose bavuga bati e eh, ari umukarateka hariya yakubiswe nicyo gituma niba umuntu agiye gutabara ntiyogenda avuga agenda gutabara nk'umukarateka yogenda nk'umunyagihugu uwo ari we wese ashobora gishobora kubuza yuko nk'ikibi coshikira abandi uwo muhinga yanonosoye ivyigwa vy'urukino rwa karate ashikiriza ko abigeme canke abakenyezi baronkejwe inyigisho z'urukino rwa karate bagahabwa n'imikanda ubwo bumenyi ngo burabafasha mu gihe hari abashaka kubafata ku nguvu ku isi hariho ibyo gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu muri karate rero umukenyezi canke umwigeme biratuma yiyemera wenyine muri we hamwe naho hoba haje abagabo bangana gute avuga ati abajewe ntibashobora kumfata ku nguvu ugasanga arabikuyemo yakahati murumva yuko wa mwigeme cyangwa wa mukenyezi yagira afatwe ku nguvu mm. iba imufashije kugira ngo ashobore kwikura muri uwo mutego Nubwo biruko Reveriye Mbanzendore avuga ko umukinyi w'urukino rwa karate atari kuriwe gusotorana hariho hose ngo ko yivuna mu gihe biba bikenewe. Ntare kuriwe kugenda aragwana hari hose kuko muri karate ariho ico batubarira yuko ngo ntiwigere usomborotsa umuntu. Baratubarira yuko naho umuntu aba yagutanguye kizire yuko umusubiza kuko wewe uba ufise ubumenyi bukwiye mu byo kugwana haraho usanga umukomerekeje ari naco gituma atamukarate kanumwe arekuriwe yahariwe gusomborotsa umuntu uwo we wese abonye canke n'uwumucanguye mbere kiretse gusa mu gihe ashobora kwivuna ahuye n'abasuma ahuye n'abandi bagizi ba nabi mwibarabara ngo ushobore gusanga yivunye uwarongoye igisata c'abagarikizi mwishiramu ry'urukino rwa karate mu Burundi avuga ko iyo bishitse umukinnyi w'urukino rwa karate amaze guhabwa umukanda akarenga ku mategeko agenga urwo rukino ko bamuhana bisunze amategeko ngo rimwe na rimwe bakamuhagarika burundu gukina urwo rukino arakoze vianney ngenda kumana ni hano duciye dusozerera amakuru twari tubateguriye kuri uno mutaga